sa i da li je dozvoljno imati dječju posteljinu sa slikama meda? U osnovi je slika od životinje i od čovjeka na odjeći na posteljinu. Bolje da izbjegnemo. Znači da ulema upravo kad je pitanje takva slika samo da bude da ga, gažena. Znači da bude, a nikako da bude od sastavnog dijela naše nošnje i slično. Znači trebamo izbjeći, to su najmanje ruku šubheli stvari, a imamo inšela posteljinu koju možemo uzeti mimo takvi slika.